就是杭州的，嗯，那个地方，大家那个上海地区，其实第一次去的时候是去年。 the you for the difference of law when people is a physical. trust you to know that Reverend Longpo will be leaving on Sunday morning for Thailand going to uh, his bad health. So tonight will probably be his last public talk and I do hope that all of you will lend your full attention to what Longpo has to say tonight. Tonight he will speak on the realization of truth from his own personal experience. After the talk, there will be a question and answer session. So please leave your questions to the end of the talk. one, must take into account that Long Lompo is not in good health, so we do not want to keep the session too long. So without further waste of time, I will hand the mic over to Long Lompo. เป็นวันสำคัญที่เรามารวมกันฟังข้าพระเจ้าพูดเรื่องความจริงหรือสัจธรรมข้าพระเจ้าจะนำมาเล่าในวันนี้

จะต้องการสิ่งที่ไม่มีทุกข์เหมือนกันกับพระพเจ้าความจริงทุกนั้นไม่มี เราไม่รู้เท่านั้นเอง ในขณะนี้ท่านทั้งหลาย ฟังข้าพระเจ้าพูดในขณะนี้ ไม่มีความโกรธไม่มีความโลภและไม่มีความหลงอะไรลักษณะนุภาวะ จิตใจของคนทุกชาติทุกภาษาเป็นเช่นนี้ วันนี้ จึงจะมาแสดงให้ท่านได้ฟัง ให้ท่านผู้ฟังจดจำเอาไว้นำไปปฏิบัติ all of you to recognize. And practice. ข้อแรกเป็นวิธี The first thing is the m e t h o ทำความรู้สึกตัว The concept m e o f being as yourself. เคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้สึกตัว Whenever you move, you must be yourself.

ต้องการความสงบแต่ไม่รู้ความสงบอยู่ที่ตรงไหน ความสงบแบบข้าพเจ้าจะนำมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ สงบจากความไม่รู้ เพราะเรามีความรู้ เพราะเรามีการตื่นตัวนี่ความสงบที่ข้าพเจ้าจะนำมาเล่าสู่ฟังคือสงบจากความไม่รู้สงบจากความสงสัยทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง ข้อแรกเมื่อทำความรู้สึกตัวแล้วเราจะรู้สมมุติขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลก เพราะความรู้สึกมันทำให้เกิดปัญญา unwrong wisdom, of being the ปัญญาจึงมีอยู่สี่ระดับด้วยกัน ปัญญาเกิดขึ้นหนึ่งความจำ สองรู้จัก สามรู้แจ้ง สี่รู้จริง ปัญญาเกิดขึ้นมีสีระดับ ปัญญาเกิดขึ้นหนึ่งรู้จำ First, know how to recognize นั้ที่ทดสอบสองรู้จักซึ่นนี้ที่เชื่อใหเราคือเคือเชื่อ not r e c o g n i z i but now you see นทุกคนการรู้ธรรมะก็มีสี่ระดับด้วยกัน when one is very hard, hard, hard, hard, hard. The when, uh, Mr. Ranin ต้นเรียกว่าเป็นพระโสดาบันบุคคลขั้นที่สองเรียกว่าพระสกิทาคาบุคคลขั้นที่สามเรียกว่าเป็นพระอนาคามีบุคคลขั้นที่สี่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ของบุคคล นี้การปฏิบัติขั้นต้นให้รู้วัตถุ Now, the first step is very important. You must see and realize that you material, material nothing or nothing. ขั้นที่สองให้รู้ปรมัต เปลี่ยนแปลงของจิตใจได้เป็นระยบุคคล เพราะการเห็นแจ้งรู้จริง สมุทฐานของโทสะรู้แจ้งสมุทฐานของโมหะ รู้แจ้งสมุทฐานของโลภะ แล้วก็รู้แจ้งสมุทฐานของเวทนารู่แจ้งสมุทฐานของสัญญารู่แจ้งสมุทฐานของสังขารรู่แจ้งสมุทฐานของวิญญาณ ต็เป็นคนรู้ถึงคนเจ็บหรือจเป็นยืนยันหรอเชื่อความจรนงก็ดียขั้นนี้เระหว่างรู้แจ้งรู้จริงไม่ใช่รู้จำไม่ใช่รู้จักที่เรื่องนี้นะเรื่อมันหรอที่เราชอบอะไรขึ้นเรื่องอะไรขึ้นรู้ด้วยญาณของปัญญาเกิดขึ้น เพราะการเจริญสติ มีสีที่มันลดออกมาเลยนี่เรียกเป็นอริยมรรคของคนขั้นต้นต้นออออออกกกไไปปืนนต่อไป ให้เอาสติดูจิตดูใจปัญญาจะเกิดขึ้นอีกขั้นที่สองเราต้อเรียนหรอเรียนไฟเกิด and you know uh, and and uh, ึงมั้งยูเกียวมาตัวตกจะรู้สมุทฐานของกิเลสดึงยูเกียวมาตัวตกโลรู้สมุทฐานของ ตัณหารู้สมุทฐานของอระธานรู้สมุทฐานของกรรมยูเกียวมาตัตกจะไปดึงยูเกียว อันนี้เป็นการรู้แจ้ง รู้จริงพ้นจากภาวะ รู้จำรู้จัก รู้เพราะการเจริญสติหรือเจริญควมตื่นตัว ต่อไปเอาสติมาดูจิตดูใจของเราเอง มันนึกมันคิดอะไรให้รู้เท่ารู้ทัน a n y i thought a you must know. รู้จักกัน รู้จักแก้ But t e เป็นอุรู้จักเอาชนะผมคิดปรุงแต่งได้นู้ยึดยึดเปนสำคัญสิ่งปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตใจคนดั้งเดิมมยึดหลักที่เราไม่ใช่คนรักษาสิ่งสิ่งรักษาคนยึดนอกยึดที่ยึดแต่นอกที่แต่ที่ ที่จะติดรอยเอาไปอยู่ที่นี่ถึลแล้วปกติ ที่เราบที่จะมีอดีน้อยเมื่อจิตใจมันนึกคิดผิดปกติรู้ทันที whenever the mind not in the state of ordinary then you know อันนี้เรียกว่าสิ่งละ โลภะให้หมดไป ทำลายกิเลสปัญหาอุปทานทำให้หมดไปถึงจึงปราบ นั้นจึเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างอย่สมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกา ขที่หนึ่งมีหินสงผมบริหารเป็นการเพื่อมันยิ่งเป็นฝ่าหรือว่าเพื่อมองสักเพ a i n d e p a r น m e n คือในยอย่างกลางคือเราติดติดอารมณ์สงบ อันนี้ อันนี้ข้าพเจ้าได้ทำมาแล้ว เพราะหลงผิด ความสงบแบบข้าพระเจ้าไปนั่งทำดูลมหายใจ มันสงบใต้โมหะเ So the real samadhi is freedom this c a u s พเจ้ายังไม่รู้ความสงบข่าวนั้น Because at that time I'm not realized the true meaning of silence. บัดนี้ข้าพเจ้ารู้ความสงบ n o I can say I realize ความสงบคือความเห็นแจ้ง ความรู้จริงความเข้าใจจริงจริงจริงนั้นมันไม่ใช่ทาง ที่จะให้เราสงบ มันเข้าใจอย่างนั้น Realize ที่เลอกทำดีลดเลอกจะทำสิ่งที่ people recognize not to สงบแบบข้าพเจ้าโพดนี้ทุกคนทำได้เมื่อเรารู้สมุฐานของความหลงผิดแล้วเป็นครูโรงเรียน สอนนักเรียนก็ได้ Then you can see what is unique. Then you can practice it where your teacher told you to do it and you also practice. เป็นคนซื้อคนขายซื้อขายก็ได้ You're the person who can sell. เป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็ได้เหมือนกัน Housewife, household. เพราะดูด้วยกันด้วยความสงบทำการงานอะไรอะไรสงบทั้งนั้น เพราะเรารู้สมุฐานของความหลงจิตที่ you know, you have no, you know, อันนี้เรียกว่า เรารู้ความสงบจริงๆไม่ใช่สงบนั่งอยู่คนเดียวสงบในสังคมความคิดปรุงแต่มันเกิดขึ้นสมาธิโลทันที สมาธิ ไม่ได้หมายถึงการไปนั่งสมาธิแปลว่าตั้งใจดูจิตใจของเรา ดูการงานของเรา อันนี้เรียกว่าสมาธิ ญาสมาธิรู้อย่างนี้บัดนี้ปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดที่พูดนี้คือศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลาง ปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดพุทธเจ้ามา was Martin from soul the soul in love. He comes under delusion that the intend to see thought rather than eye. Then another kind of, of contemplation or another kind of mind samadhi this kind of mind is free from delusion. Now wisdom, we started to talk about wisdom, that I think is free from คือ the most subtle c o n s c i t u s กิเลสอย่างละเอียดคือเรารู้เห็นสมุฐานของผมคิด คือมันเกิดขึ้นมาว่าเราทำอะไร เดี๋ยวนี้ ในขณะนี้ จะมียานชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นให้แก่ผู้ที่จเจริญสติ When all the things unite together within you, เกิดให้แก่ผู้จเจริญสติ Then there are a second form of a n a or insight. มันจะสะบั้นตัวของบุคคลผู้ที่ทำ มันสะบั้นขาดตัวนะ the long journey, the l o a ที่ตัวคคคนนั้นนะบุคคลที่ทำนั้นะตัดคนนั้นเอง คนนั้นจะเป็นเอง จะขาดเอง คนนั้นจะมีงานเกิดขึ้นให้คนนั้นรู้จักว่าขาดจากถึงนั้นได้เดยาไ h ให้ดูว่ามีขับรถหรือว่าอาจจะขับต้นหนั่งหรือว่าอันนี้ต้น and the reason is no more f u c k i n เหมือนกับท่านทั้งหลายนั่งอยู่เดียวนี้นี่แหละยังไม่มีงานแต่ความไม่ทุกข์ไม่สุขมีอยู่แล้ว That's the other thing. So although you world we have no s o v e r e เมื่อไม่ในยานเราก็เลยไม่รู้เราก็ต้องไปหาคนสงบ but because we lack of that kind of k n o l e d g e s ความสงบคือที่เรานั่งกันอยู่เดียวนี้ but this is here here as you are s i t ไม่มีความอิจฉาลิษยาเบียดเบียน ไม่มีความอาฆาตจองเวรใครทั้งหมด y o have no j e l o u s y have no anger, y o have no r e v e n ที่พูดในขณะนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายกลับมาดูใจท่านดูสิ ไม่ดีดรถนใจของท่านเป็นอย่างไร ในขณะนี้ เข้แบบสมารถนมันเคยเสยใช่ไหม I, am trying to use the, the northeastern language. It is territory, it is, it is territory, not a translate. The next word territory means equilibrium, balance, social, nothing, and ordinary, so many meanings. Territory. ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุข not suffering not happy not not not not not not that is เหนือดีเหนือชั่ว not good and not bad ภาวะนี้ภาวะนี้มันมีอยู่แล้วในคนทุกคน this very law makes this very nature existing every person อันนี้แหละความสงบที่ทุกคนต้องการบัดนี้ คนผู้ที่ไม่รู้มาสอน เราก็ต้องทำตามเขาไปนั่งให้มันสงบ อันนั้นไม่ใช่ความสงบทำของไม่มี ให้มันมี มีขึ้นไม่ได้ When you make t h e l e v e of something and start to have another So how how is it? ทำของไม่จริงให้มันจริงอยู่ไม่ได้ To make the untrue to be true. How is it? สิ่งนั้นจึงไม่ใช่เป็นของจริง ไม่ใช่เป็นของแท้ มันเป็นภาวะของความหลงผิดเท่านั้น จิตเอาต่อดีเกิดเรามารู้ภาวะของจริงคือในขณะนี้ One must come to see really h e r and now of that state. ขณะนี้แหละท่านว่าอุเบกขา Here it may call อุเบกขาแสดงของ equilibrium มันมีอยู่ในตัวจิตใจของเรานี่เองอินยุ่มตัดยุ่มโอนสิ่งนี้มันถูกควบอยู่ดังนี้เลย b ัดซ o m e t h ข้ g c o v ป r e d s o m นเข้า g c o บัดนี้เรามามองจิตใจลง ของเรามันนึกคิดมันจะถูกหงายขึ้นมาอย่างนี้ให้เราเวลามัน w a วัตถุ e thought, the ที่คุณจะอ o u n d t h i คิดเองไม่ต้องไปทำอะไรกับความสงบเพราะมันมีอยู่แล้ว i s แต่ให้เรารู้วิธีทำพอนั่นก็ใช้ได้ วิธีที่ทำนั้นวิธีต้องดูการเคลื่อนไหว

the movement of the mind เพราะลมหายใจไม่เคยดีใจ ไม่เคยเสียใจ Breathing is not sad or sorrow so you need aware to ร positive ลมหายใจไม่เคยโกรธ มันนี่ถกว่าชอบลมหายใจไม่เคยโกรธใคร ไม่เคยชอบใครเลิก never love anybody or never angry with a n y ที่มันโสดคนคือจิตใจมันนึกมันคิดที่มันอันนคืออะไรนี่เขาเป็นมารที่มันชอบใจเพราะมันนึกมันคิด เรามาดูลงไปที่ตรงนี้คำว่าดูที่ตรงนี้ก็หมายถึงทำความรู้สึกกับความคิดนั่นเองการรู้ความคิดอย่าเข้าไปในความคิด The most important t s to feel t h thought, know the thought, don't go into รู้ต้นตอนพอเดมันคิดถอนตัวออกจากความคิดว่าเี็นยิ่งต้องระมายกฟิ้งตรงโน่นสิเหมือนแมวคอยจับหนูุณพระอิกราชาอีกแค่วัดที่ n g รั e ไม่ต้องไปสอนให้แมวจับหนูนั่น e a l l y ่ o t e a c ด the cat t อ t a แต่หนูมาแม่มาจับเองรักว่้ำหรือว่าช้ำทัดจามอนนั่นเองความรู้แจ้งรู้จริงก็เหมือนกัน i n s i รีย o ข the self knowledge a s a t e ดังนั้นปัญญาจึงมีสี่ระดับด้วยกัน That's why wisdom has f o u l e e คนส่วนมากเข้าใจปัญญาเพียงรู้จักรู้จักเท่านั้นรู้ที่มันรู้รู้รู้แาคงรู้จริงเรื่องอะไรคนที่จะรู้แจ้งรู้ คนชีวิตไปไหนมาไหนก็ดูความคิดตัวเองอยู่เสมอ w h e n e you ข้าวห้องน้ำห้องสวมทานอาหารก็ดูความคิดอยู่เสมอเมื่อดูมากมากเข้าเหมือนกับแมวที่คอยจ้องนี้เอง มีการสิดขัดวัดติระเมื่อควมที่มันปรากฏสติ หรือปัญญามันจะเห็นแจ้งทันทีอันนี้เรียกปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดเมื่อถึงจุดนี้แหละ มันจะหาย วมอยู่ตรงนี้แหละมันจะหงายขึ้นมาอย่างนี้ จะรู้จักทุกศาสนา ศาสนาไหนสอนเรื่องอะไรจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเอง ไม่ว่าจะเป็นฮินดูสอนก็เข้าใจ เข้าใจเราไปจดจำเอาคำตำรามันเป็นประวัติศาสตร์ชนิดหนึ่งบัดนี้เรามาศึกษาที่ตัวเรา ไม่ต้องไปศึกษาตำราของจริงมันมีอยู่ในเรา สือตำราเป็นเพียงคำพูดของคนนั้นคนนี้เท่านั้นเมื่อเรามาดูจิตใจของเราแล้ว เราก็เหมือนกับคนที่รู้ นั่นแหละมันมีมันก็จะมีปัญหาก็ต้อถามว่าเองจะดีไดีพูดพอสมควรสมควรนะครับข้าพเจ้าได้นำข้อคิดเห็นต่าง พระเจ้าที่สองพระเจ้าที่้ก็คือมาเล่าให้ฟังในวันนี้ทุกที่กดน็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วเมื่อเมื่อพูดไปมากจดจำไม่ค่อยได้ใครมีปัญหาเรื่องไหนถาม เองโดยเฉพาะตัวบุคคลผมมไ่รรูู้ดนทุกรูง 我们 จะให้ดูการเคลื่อนไหวของเท้าหรือว่าดูามคิดกันแน่ไม่ใช่ดูอย่างคือว่าเราเดินไปรู้สึกตัวแล้วที่มีอยู่ว่ตอตอยู่นี่ just conscious with body when walk conscious about walk ความคิดมันเกิดขึ้นมาในขณะที่เราไม่ได้สนใจกับมันนั่นเอง thought a l y arise มันจะคิดขึ้นมา เราจะเห็นจะรู้ จะเข้าใจมันที่เรากำลังจ้องมัน มันจะไม่รู้มันจะไม่คิดเห็น เราทำอย่างเฉยๆมันจะคิดวูบขึ้นมาทันทีเ h า n explain a little Then about that. That the Indian speak for continuity, meaning not knowing, and you block the way of thought, and thought not around, and you can't realize, like a little bit deeper, going into the whole, and you can't see the reason. You see at the whole, and then you do nothing, but just a of The biggest thing that you you were gone, you, you, you, you go away suddenly come up and then we know what it is. This is my experience. What can you tell me? Another example, like you watch uh, the cat watch the rat. If the cat stare at the hole of the rat, the rat comes. It is here, so it, it, won't get out of the hole. So you just you look around, look around, but uh, totally aware that if any come out you catch it so you're aware but not stare at the hole of the rat when the rat come out so the cat will uh, punch on the rat พูดพูดเรื่องสมาธินี่ดีดีคือพูดเรื่องสมาธิให้เขาฟังสมาธิความรู้สึกตัวอยู่นะสึกตัวอย่างนี้ กำลังรู้สึกตัวนะเป็นสมาธิมันคิดขึ้นมาวูบเราจะเห็นความคิดนั่นเป็นสมาธิแล้วยึดเป็นปกติคอยสอนนี่คือ the meaning of mind is this meaning of this consciousness wherever you are wherever you sit this is mind and you have this thing continuously on the time the thought arises you know you have thought process is infinite but if you not know it then thought arises going in thought like you go into the mosquito net and then you're not seeing mosquito net. You see something that covers you, right? But if you're aware, suddenly when the mosquito net falls into your free and you see what, what is the mosquito net. But you must know this, like you want to, the boxer, want to punch the enemy. And if, if you need to, to punch the enemy, he also wants to punch you. So you also must aware that the part of meditation or samadhi, you must know yourself, feeling yourself all the time, very But this is quite simple. Life is such that now you you are in samadhi, and you know, know yourself. This is samadhi. But because you misunderstood something, and you try to develop into calmness, and then you look over samadhi, and this samadhi, when you walk through the toilet, this room, but in this to calm the mind and the thing that I want to go to the toilet and then the go because the pain is constant and calmness is gone. And you go there and you come here and start again. And you pour into the yourself. You, you miss them all. Watching my thoughts like a cat watching the left. ว่าแผลปัดเป็นลูกเกิดเข้าเลยเขาต้องถูกข้ามเส้นออกมาเนื่อขึ้นที่เกิดเข้าเลยว่าว่าที่หลวงพ่อถามหมอนั่งแบบที่ที่จะยืดหรือที่คือถูกไหมแล้วที่บอกว่าเขาพิจารณาเลยที่ไรว่าแต่พ่อบอกว่าที่ผมชอบเป็นน้องแต่ชอบร่าที่เลยอ่าแต่เพื่อนไม่ที่เน่ราองโาผมดเลบตันถามว่าถ้าจะดูตอนที่เดินท้องน้ำก่อนหน้านั้นที่นั่งสงบ เดินห้องน้ำเ่มันจะดูความคิดเนี่ยเขาควรจะหยุดเดินหรือว่าหยุดอะไรไม่ต้องหยุดดูอย่างนั้น คือทำความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเรารู้สึกตัวนั่นเราเราเป็นสมาธิแต่ว่าตั้งใจมั่นมันเคลื่อนมันเคลื่อนไหวอะไรรู้ผมคิดชนิดที่เราไม่ ไม่ได้เจตนา มันนั่นแหละมันจะคิดพู่ขึ้นมาเองมันก็จะเิ็นไม่รู้เนื้อเนื้อที่ถูรทำสักหนึ่งคำลักทีกหนึ่นที่ที่เป็นจรผมคิดที่มันพู่ขึ้นมา เราไม่เห็น เราก็เลยตามผมคิดนั่นไปผมคิดที่นั่นเป็นผมคิดเป็นตัวทุกข์ต้องเป็นยู่รปที่เป็ใจของสักหนึ่งดังนั้นจึงสอนให้รู้จักสมุฐานของควมทุกข์ to keeps a l i s to realizes all the suffering too. ตามปกติเดี๋ยวนี้ในจิตใจของเรามัน มันเคยเสยออย่างนี้ No, normally our mind เฉยๆ like this เฉยๆอย่างนี้ มันคิดกับคิดอย่างไม่มีทุกข์ Although you are thinking, but there's no suffering. เราก็รู้ว่ามันคิดอย่างไม่มีทุกข์ We know that we are not ความคิดความคิดชนิดที่มันคิดมาอู้เดียวเราไม่เห็นเราทำไปกับความคิดอันนั้นเป็นความคิดเป็นตัวทุกข์ But another kind of thought that you not know is suddenly comes, and that is the kind of suffering. การเห็นความคิดมันจึงว่าเป็นการเข้าใจยากสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจ Very hard, very difficult for one not realizing, to understand, think about it. มันสะดวกสบายสำหรับคนที่เข้าใจการดูความคิด It is quite simple and easy for the one who always sees thought or aware of thought continuously. มันไม่เกี่ยวข้องกับการงานเรื่องอื่น การดูความคิดคือเรา เราเขียนหนังสือมือเราเขียนหนังสือ มันคิดขึ้นมาเราก็รู้ เราเข้าห้องน้ำ เราเดินเข้าห้องน้ำ เรากำลังส่งน้ำ มันคิดขึ้นมาเราก็รู้ This is t h i s i s someone on the job while you're walking or while you're out from lying down, you can see yourself going to the toilet, shower, you can see yourself. You're not concerned with another job. It means you can do every every kind of job. Also, you can see yourself. จึงไม่ต้องไปทำอะไรกับความสงบเพราะความสงบมันมีอยู่แล้ว And so nothing concerning calmness, nothing concerning sitting and calm the mind down. ความสงบที่แท้จริงนั่นคือเราเห็นความคิดนี่เองจะเป็นอะไรที่ can be seen in being g at the moment. with the awareness of I ของเรา with the thing เข้ามา awareness of I ของเราทำไมรู้สึกต่อ because you know when you are asleep because you are still aware of yourself is that the same thought when you are aware when you are awake it's me to you is that the same is that the same I you are aware เมื่อตอนที่เรานอน นั้นคือการดูอันเดียวนี้ครับอันเดียวนี้เป็นตัวตัวเราที่ดูอันเดียวตอนที่หลับตอนตื่นที่เอาไว้ที่ต้องดูต้องคิดไม่ไม่ใช่นอนหลับมันคนละอันคือนอนหลับนั้นมันเป็นภาษาที่หลับ คือเราเฝ้าดวงที่คือเราไปไหนมา ไหน มันคิดขึ้นมาเรารู้ วันนี้เรานอนกลางคืนเมื่อมันจะคิดเราก็รู้ อันนี้เลยว่ามันฝึกหัดไว้ If you are aware, you know why. That's it. เป็นเป็นอันเดียวใช่ไหมที่ดูนะอันเดียวกันแต่ที่จะเป็นแต่ว่า เมื่อเราไม่เราไม่รู้ของคิดเราเดินกลางวัน มันคิดไปเป็นอันนั้น อันนี้แต่เราก็ไม่รู้มันวันนี้กลางคืนเราไม่นอน มันฝันไปเป็นเรื่องเป็นเรา เราก็ไม่รู้มันก็ฝันไปเป็นเรื่องเป็นราวตามตามควาฝัน not known to when they are not known. Double. อันนี้ชื่อว่าสมาธิ If I live walking I'm aware of myself and my needs. And if any thought arises, then I watch my thoughts. But that's งงเรื่องมาให้ให้ดูความคิดแล้วกดูตัวเองเรื่องที่จริงอันเดียวคืออันเดียวกันก็ได้แล้วดูเท่กันคือว่ามันเรารู้ทุกตัวอยู่นั่นแหละ The very point is not to aware t o u t h a t you, you know yourself. That's possible to see t h o u But if you not know yourself, you can't on those things. You can't see t h o u

นทางคิดอันนั้นอันนี้มันคิดไปไม่มีหยุด อันนี้บ่รู้มคิดรู้เาขามาคุณรู้เพมครู้รโินนงคนทดีที่สุดที่ที่ที่การเห็นความคิดพอดีมันคิดปุ๊บมันไม่ปุ่งเลย But if you see so there's no conflict, it stops completely. มันมันหยุดทันที It stops immediately. You will see it. ทำตัวนี้แหละ ทำบ่อย ๆ มันจะมีญาณปัญญาอยู่กับตัวนี้ So the practice the simple. Then jhana, insight arising, wisdom developing. ที่มันคิดไปเป็นเรื่องเป็นราว อันนั้นไม่ใช่เป็นญาณของปัญญา ปัญญาตัวนั้นไม่มีญาณ To know thought as a

story of blackness admitted to mm. so put into theoretical research although there is no speculation militarism is just put into the room and walk first try first and then after that then this happens no, but <laughs> the lesson really meaning to itself. It concerns energy. But the war, war, the energy, the, the light energy come out. But it is it goes into our sensitivity. Right? And then we know this all the time. Like the spot man go out in the stadium, run for one. Does it is change The body energized into a new This is the thought rather than that is possible. we emphasize that this is not a matter of thinking, a matter of put into practice only in one can realize it very well. Any comments? ต้องถูกเรื่องใหม่เอาไปเป็นสิทธิ์เป็นลาเพราะเพราะครั้งสุดท้ายเจอหน้าต่อปัญหาเราถามเคยเคย ทาเนกันปัญหาเพียงเราให้ฟังแก้ให้ฟังอาจารย์จะถึงคำสอนอยล่พ่อเข้าใจแต่ว่า เมื่อการปฏิบัติแล้วมันจะรู้อันเดียว that, that is how to you can take it on yes. also he instructed in the talk of Lung Tao continuous practice he explained very clear about this point you mean, you mean, you mean President and Ronnie สดอยู่ใช่ไหมใช่ไหมThe question is uh, mean also. Perfectly. Peace without fire, you not find and then that is peace illusion. เราก็เมื่อพบความสงบในตัวเองนะนี่ทำไงถึงให้มันอยู่ตลอดเวลาถ้างั้นไม่ใช่ชีวิะไม่ใช่ความสงบมันอยู่ตลอดเวลาที่มันไม่ไม่อยู่ตลอดเวลา อันนั้นไม่ใช่เป็นคนสงบ If anything that is calm and not maintained all the time, it is not. h i มันนี่มันนี่ ความว่าทั้งนั้นความสงบมาด้วยการที่อาการทางจิตที่มันปรากฏขึ้นมาทุ่วขณะเท่านั้น ไม่ใช่ อันนั้นมันไม่ใช่ความสงบ มันมาหลอกเรา อันนั้นเรียกว่าคิดมันเป็นมายาความสงบสมมติให้ฟังอย่างนี้ อันนี้มันสงบอยู่แล้วนะครับเนี่ยมาแกะปั๊บ มันไม่สงบแล้ว มันเป็นสดี

So this oh, arousing, Then it not it will calm the mind more and more to attention, satisfy this knowledge. The name this, the name it, suffering. comes. ตีเลยอย่างนี้ตอนนี้ดิจิตอลคุณจะอ่านหนังสือเล่มนี้แ็่อ่านหนังสือเล่มนี้อ่านผ่านมากก็เลยจับต้นสนไปทายทำให้เป็นเุินลการทำความสงบแบบนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ เราไปเรียนหนังสือมากๆ ไม่ได้เกี่ยว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรามีเงินมาก ๆ ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรทั้งหมดเลย อันที่เราหาความสงบมากๆคือเราไปดูหนังสือเล่มนั้นต้องทำแบบนั้น ไปฟังอาจารย์นั้นต้องทำแบบนั้น อันนั้น ไม่ใช่หาความสงบหาความรู้ มันดิสตนโนเลยจริงๆจะนู้เลยจริกๆโนเลยหาความรู้มาเพื่อชนธนากับพักพวกเท่านั้นเองจะติดนู้เลยคึงทำแบบชอบมียกเป็นนู้นจิชอบมีเดียวฟ้าดีก็คือเลยไม่ได้รับรสความสงบมันเป็นมีมีล้อมีเทสต์ที่ที่เขาจะ have a lot of k n o w l e ย g e about p e รู้ว่าหนึ่งคือหนุนแล้วก็จากที่เรียนต่อรับไปดีนั้นเป็นแบบและนั่นคือพอเกิดพอเลยตัดต่อเราอีกแล้วแต่น้องก็คิดได้ไปทำเข้าเข้าอยู่ในแบบและนั่นของเราเป็นพอเป็นนี่เลยคุรู้สึกเจ็บมีมีอะไรเป็นมีเลยต้องยึดในเป็นแบบและนั่นคือพอเลย เชนคำถามว่าเมื่อคราวที่แล้วจันที่แล้วพ่อได้พูดว่าดีใจเสียใจมันคือการมันอันเดียวกันทีนี้เขาก็งงมันเป็นอันเดียวกันเลยคำว่าอันเดียวกันมันเป็นทุกข์จัดเป็นทุกข์อันเดียวกันทั้งนั้น ดีใจก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่ง เสียใจเป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่ง จัดควมทุกข์คนเดียวมันสั้นแ a t h e r than sorrow and pain because it is suffering ถ้าเป็น it doesn't mean it i จะเ e same but it is the same because ถ้าจะพูดให้มันยาวมันก็ทุกมีเงินมีทองก็ดีใจทุกได้ของดีๆแล้วก็ดีใจนั่นก็เป็นทุกแบบหนึ่งใช่ไหมเขาเรียกว่ามืดสีขาวกับมืดสีดำคนกินมืดอันเดียวกันก็คือจริงๆนับเราเป็นมันชอบตัวบริษัทนะครับเราเป็นมันมันแบบยืนยืนซี้เลยอ่ะมัแบบนี้ใครจะชับ He did the color of white darkness. He did the term white darkness. The darkness that is white. มืดสีขาวกับก็ไม่รู้มืดสีดำก็ไม่รู้เมื่อจับเป็นทุกอันเดียวทั้งสองขา We suffer with our gladness. We suffer with our sorrow. Because we not know. t h e r c thing a pleasant sorrow คิดถามต่อว่าท่จารณคิดถามต่อว่า ถ้างั้นโดยความจริงแท้แล้วไม่มีทั้งดีใจและเสียใจที่มีเพราะว่าเป็นมายาเท่านั้นเอง เป็นทุกข์หมดเลยนะ หรือว่ายังมีความดีใจบางชนิดที่ไม่เป็นทุกข์เช่นความดีใจในเรื่องของความรักได้รับัวรักทุกทางนั้นอ l l all g ล้ m เ r o u s ที่มันทุกข์หนึไงเขามีเงินเยอะมีเงินมากๆ ก็เพราะกลัวคนจะมาลักของเราก็รักษามันทุกข์แล้วรัฐมรีอยู่เชียร์สมันมันทำไปดูนั่นและมันคือทำไปโอรู้นี่จะถามว่ามันมีบางอย่างที่พ่อเรียกว่ล่าเลยในธรรมบางทีนี่เราดูแสงแดดแล้ว บายโล่งๆนั้นอันนั้นคือจะไม่ได้ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้สุข That kind of f e e l น n g is not suffering and also not happy ไม่ใช่ดีใจไม่ใช่เสียใจมันเคยเฉยอันนั้นเรียกว่าเคยเฉยมันมีความล่าเริงนั่นแหละคือความล่าเริง It is it feeling of mind but joyous very joyous joyous joyful That is not drive at all. I mean, it's not happy or not suffering, but something joyful. ร่าเริงร่าเริงก็ไม่ดีใจไม่เสียใจเฉยๆ but also you have freedom of mind but you are very joyful ลุงีถามว่าถ้างั้นกรุณาท่านพ่อจะมาอธิบายเรื่องความรักเข้าหมายในที่นี้ก็ไม่ได้นะครับลุงีก็มาจะแต่งงาน คือคือคนไม่รู้จักทุกมันต้องเข้าไปหาทุกให้ทุกสองเองี่เป็นแค h o l i c but t h ร Rumi answered, what about love then? w h a t that because you not realize s o m e t h i n g yet, and you love, for love, to realize love to teach you about suffering. do. Now, this think it's supposed to align at time where you have a silent mind and when a thought arises, you do something. Now, the illusion comes because you see the unsound of the thought, or the illusion comes because you can see thought and you can see intention, and therefore you stop intention. If the intention is good or bad, intention was wrong, intention for sorrow, you must stop it. And you remain because by living question is very complex. but, but it's very good point. Whether it is the reason comes from being unjust or the reason comes from talking and intention before you, you perform karma. Yeah. รู้สึกว่าเป็นปัญหาทางด้านตำรามากกว่าคือหมอซันถามว่าตอนที่เราเห็นความคิดความคิดระดับกระดุดใช่ไหมครับดังนั้นการเห็นการรู้พระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นตอนไหนครับว่าตอนที่เห็นความคิด อนที่ก่อนหน้าหรือตอนที่คิดเอาที่คุณจะยังมีในวงนั้นวงนั้นอันนั้นไม่ใช่เห็นด้วยญาณปัญญาคือเห็นด้วยความคิดว่ารู้จำรู้จัก ยังไม่รู้แจ้งยังไม่รู้จริงตอนรู้แจ้งรู้จริงแล้ว จะไม่ถามใครทั้งหมดเลยที่นี่จะพูดาเถึง on ่ h e t h อ e เสร็จ c อ s of t h i อันนี้จะงูุกครงเป็นอะไรแต่ที่ just a c o n c e p one know this by conceptualize uh, and recognize the meaning. But when you think thought after that, you will never ask anybody. You will never ask anybody about the meaning. Because now you realize. Take, that. This is, I think, a very good point. That, uh, Buddhism today is method to us, come to us in terms of history of Buddhism, history of teaching of Buddhism according to the three aspects of sin, impermanence, suffering, sinlessness. we just accept the law. We must it that all. We just recognize the meaning. And every time you think of it, you must think of the meaning again. And another time you ignore it and think of it again. It is not seeing, but thinking of the meaning. But everyone starts like that. But this is a circle of supporting a circle of conceptualization. We are imprisoned by this. But the moment that this see thought, this prison is blocked away. And we have no question to ask about this thought. That is become ที่ทำังพอตัณถามันหารายละเอียดนิดนึาว่าเกี่ยวกับเจตนาความตั้งใจที่ทำอะไรทำกรรม ใครกนเลยหนึ่งว่าอะไรไม่ดีก็คิดขึ้นมาที่จะกิเขาทั้งนั้นให้ออธิบายเรื่องเกี่ยวกับความตั้งใจจะทำอะไรทำนองนั้นเขาว่าตั้งใจคือเจตนาจะทำดีเขาเจตนาจะ จะอะไรเจตนาจะีอันนั้นมันทำกรรมชั่วแล้วแล้วมันผิดแต่ไม่ต้องไปคือคือการตั้งใจทำคนชั่วผิดทั้งนั้น เราไม่ได้เห็นมนุษย์แต่ว่าเรายังไม่รู้จักควมเป็นมนุษย์คือนั้นดู a บ a d thing or do or do bad thing to the people y ี u not r e ี l i z e the m e a n i น g of human you not r e a l i z one have no ability, intention just for being For a lot of concern, concern realize of this realize of a human being. You see, this is very different idea in morality of Langhorn or some orthodox theory. This chapter concern control the mind, control the self, oneself, nothing. being what is not being doing. But then this ่ s not for some of the j o u r n มันก็จะพูดอะไรบ้างไหนพูดเยังไงบ้างคือเรื่องเจตนาตีคือ คือรู้จักอย่างนี้ คนเจตนาตีคน เจตนาฆ่าคน อันนั้นไม่ใช่มนุษย์นอกรู้จักแต่เพียงสมมติ ไม่รู้จักปรมัตไม่รู้จักอัตถะไม่รู้จักอริยบัตคือคนเกิดขึ้นมาเป็นเพียงคน มันไม่ใช่เป็นมนุษย์ เกิดขึ้นมาเป็นคน เมื่อมาเห็นสภาพภาวะ ของคนเป็นคนทุกคนแล้วอันนั้นเลยว่า เขากับเราเป็นคนเดียวกันเราเป็นมนุษย์ มันมีเมื่อเราเห็นสภาพภาวะรวมทุกเละสุกทุกคนนั้น เราจะไม่ต้องการให้ใครเป็นทุกข์เราจะช่วยกันให้ได้อยู่ด้วยความไม่มีทุกข์อันนั้นเรียกว่าความเป็นอริยบุคคลเนื่อคนกับปุถุชนมันจึงไม่เหมือนกันคนปุถุชนมนุษย์ person you can feel, can do and practice every moment of this time. Because he lives by conceptual creation, he knows definitely to compare each and every. But when the Why do we suffer now? We suffer because we have no awareness of all the things that we do. And mm-hmm. we have nothing to do, we do Thank you. ันอย่างนี้เลยคือมีสมมุติบัญญัติ แล้วก็มีปรมัตบัญญัติ แล้วก็มีอัฏฐบัญญัติแล้วก็มีอริยบัญญัติ คนเกิดขึ้นมาเนี่ย หน้าตาเป็นคนร่างกายบางทีเป็นสัตว์ก็ได้ เป็นคนก็ได้ เป็นมนุษย์ก็ได้ เป็นพระเรียกบุคคลก็ได้ แต่คนคนเดียวนั้นก็พอดีคุณ In fact, the other one, the q ี่ s t i o n is about being involved, doesn't tend to do anything. non is or in that level. This practice is not concerned morality. It's nothing to do with morality. So what started was to move into another level. not started saying no. Though everyone is good, says look like me. But the moment of something wrong with the world, then a man turns to be animal, hungry goes or whatever that this is the realm of being. All economic economics is mine, but inside sometimes But once when you realize that it's going to be a noble arena, they must be concerned morality. Morality concerns how to control, but and no joke. How to do these things that that again. So the only one thing that one can be perfect in the world, practice beyond beyond the world. As we know, morality is good and bad, negative and positive, or like this only. But ultimately, they that man uh, human morality, one must actually one to go beyond morality. ajiyar cutar